บุ๊กทูสองโอริโอริสมาชิกครอบครัวโอจาคิโอจาคิปู่ตาปาบัวปาบัว ย่ายายเปเปียเปเปีย เขาและเธออิสตาอิสอิสกัตซีตาอิสคาลี พ่อมามามามาแม่ Teda. Teda. เขาและเธอ Is da is. Is katsi da is kali. ลูกชาย Vaji. Vaji. ลูกสาว Kalishvili. คาลิชวิลีเขาและเธออิสาอิสอิสกาซิตาอิสคาลิพี่ชายน้องชายจมาจมาพี่สาวน้องสาวตา da เขาและเธอ is da is is კაცი და ის ქალი ลุงอานาพิซซ่าพิซซ่าป้าอานาเดย์ดา มามิด a เ e ิด a มามิด a เขาและเธอิส Is. อิสอิสกัตซี d อิสคาลีเราเป็นครอบครัวเดียวกันชเวนเอร์ทีโอจัคิวาร์ตชเวน ერთი ოჯახი ვართ. ქრობქრუა თიმაი ლეკ ოჯახი არ არის პატარა. ოჯახი არ არის პატარა. ქრობქრუა იაი ოჯახი დიდია. ოჯახი დიდია.